Musiqa pedagogikasi, 2 bob, uchinchi mavzu. Musiqa pedagogikasi ta'limining shakl va metodlari. Rejalar. Birinchi reja ta'lim jarayonining tuzilishi. Ikkinchi reja ta'lim jarayonining yaxlit tizim sifatidagi tavsifi. Ta'lim tizimli va izchil bilim olishning eng muhim hamda ishonchli shakli hisoblanadi. U o'z mohiyatiga ko'ra ikki tomonlama jarayon bo'lib, ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi o'rtasidagi uzviy hamkorlikka asoslanadi mazkur jarayonda o'quvchining shaxs sifatida har tomonlama rivojlanishi yoki intellektual ijodiy axloqiy va estetik kamoloti ta'minlanadi shu bilan birga ta'lim jarayoni o'ziga xos pedagogik xususiyatlarga ega bo'lib u maqsadga yo'naltirilgan rejalashtirilgan va tizimli tarzda tashkil etiladi ta'lim o'qituvchi tomonidan boshqariladigan maxsus bilim va anglash jarayoni bo'lib unda pedagog yetakchi va yo'naltiruvchi subyekt sifatida faoliyat yuritadi o'qituvchining rahbarlik qiluvchi roli o'quvchilarning bilimlarni ongli ravishda egallashi zarur ko'nikma va malakalarni shakllantirishi hamda ularni amaliy faoliyatga qo'llay olishida namoyon bo'ladi aynan o'qituvchining maqsadli yo'naltirilishi pedagogik yondashuvi pedagogik mahorati orqali o'quvchilarning aqliy salohiyati, mustaqil fikrlash qobiliyati va ijodiy imkoniyatlari rivojlanadi. Natijada ta'lim jarayoni shaxsning bilimli, ijodkor va ijtimoiy faol inson sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Ta'lim jarayoni avvalo o'qituvchining o'quvchilar bilan olib boradigan uzluksiz va maqsadga yo'naltirilgan muloqot sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu jarayonda o'qituvchi o'quvchilarga o'rganilayotgan o'quv materiali mazmunini tushuntiradi, savollar va topshiriqlar orqali ularning bilim faoliyatini faollashtiradi, bajarilgan ishlarni nazorat qiladi hamda yuzaga kelgan xato va kamchiliklarni aniqlaydi. Shuningdek, o'qituvchi yo'l qo'yilgan xatolarni tahlil qilib, ularni to'g'rilash usullarini ko'rsatadi. zarur hollarda topshiriqni bajarish tartibini qayta namoyish etadi shu orqali ta'lim jarayoni samarali tashkil etilib o'quvchilarning bilimlarini ongli va puxta o'zlashtirishiga erishiladi har qanday ta'lim jarayoni o'z mohiyatiga ko'ra o'qituvchi va o'quvchining o'zaro faoliyatini aks ettiradi bu jarayonda o'qituvchi tomonidan amalga oshirilgan o'rgatish faoliyati hamda o'quvchining bilim olishga o'rganishga yo'naltirilgan faol ishtiroki uzviy ravishda bir-birini to'ldiradi. Boshqacha aytganda, ta'lim jarayoni to'g'ridan-to'g'ri bevosita va nisbiy pedagogik munosabatlar asosida kechadigan ikki tomonlama faoliyatdir. Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida doimiy pedagogik muloqot yuzaga keladi. Muloqot tushunchasi mazmun jihatidan ta'lim tushunchasiga nisbatan kengroq bo'lib, u faqat bilim almashinuvi bilan cheklanmay, balki o'zaro tushunish, hamkorlik, ta'sir ko'rsatish va tarbiyaviy munosabatlarni ham o'z ichiga oladi. Ta'lim esa o'quvchilarga nazariy bilimlarni yetkazish, ularning bilim qobiliyatlarini rivojlantirish, amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirish hamda ilmiy dunyoqarashni tarkib toptirishga qaratilgan maxsus pedagogik jarayondir. Shu o'rinda ta'lim va ta'lim jarayoni ya'ni didaktik jarayon tushunchalarni bir xil ma'noda qo'llash to'g'ri emasligini ta'kidlash lozim ta'lim jarayoni bu yaxlit pedagogik hodisa bo'lib u pedagogik faoliyatning muhim tarkibiy qismi sifatida ta'lim tizimining muayyan holatini o'zgartirish va rivojlantirishga xizmat qiladi mazkur jarayonning mohiyati chuqur anglashgan vp p Bespalko tomonidan ilgari surilgan konseptual yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim jarayonini yaxlit tizim sifatida tavsiflashda uning yaxlitliligi, tizimliligi va majmuaviyligi tushunchalarini bir xil ma'noda talqin etish mumkin emas. Biroq, ta'lim jarayonining yaxlitligi uning tizimliligi bilan chambarchas bog'liq. Tizim deganda o'zaro bog'langan va bir-birini to'ldiruvchi ko'plab elementlarni mustahkam birligi tushuniladi. Shu ma'noda ta'lim jarayoni yaxlit tizim sifatida bir-biri bilan uzviy aloqada bo'lgan bir qator muhim tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi. Bular jumlasiga ta'limning aniq belgilangan maqsadi, o'quv axborotlari mazmuni, o'qituvchi va o'quvchilarning ta'limiy faoliyati ta'lim shakllari pedagogik muloqot vositalari shuningdek ta'lim jarayonini boshqarish usullari kiradi ushbu elementlarning o'zaro uyg'unligi va tizimli ravishda tashkil etilishi ta'lim jarayonining samaradorligini ta'minlaydi demak ta'lim jarayoni yaxlit pedagogik tizim sifatida o'qituvchi va o'quvchi faoliyatining birligi maqsadga yo'naltirilganligi va uzluksizligini namoyon qiladi Ta'lim jarayoni barcha tarkibiy qismlarni o'zaro uzviy birligi va yaxlitligi asosida tashkil topgan murakkab pedagogik tizim bo'lib, uning markazida o'qituvchi va o'quvchilarning ta'limiy faoliyati turadi. Aynan ushbu ikki subyektning o'zaro hamkorlikdagi faoliyati ta'lim jarayonining mazmuni, yo'nalishi va samaradorligini belgilab beradi. O'qituvchi tomonidan tashkil etiladigan o'rgatish faoliyati va o'quvchining o'rganishga qaratilgan faol ishtiroki ta'lim jarayonining asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Ta'lim jarayonining mohiyatini to'liq anglash uchun uning funksiyalarini aniqlash olish muhim ahamiyatga ega. Funksiya tushunchasi mazmun jihatidan ta'lim vazifalari tushunchasiga yaqin bo'lsa-da, ular o'zaro aynan bir xil emasligi anglanmaydi. Ya'ni ular bir xil ma'noni anglatmaydi ta'lim funksiyasi ta'lim jarayonining umumiy mohiyatini ifodalasa vazifa esa ushbu jarayonning alohida tarkibiy qismlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi didaktika fanida ta'lim jarayonining uch asosiy funksiyasi ajratib ko'rsatiladi ta'lim berish rivojlantirish va tarbiyalash ta'lim berish funksiyasi o'quvchilarda muayyan fan doirasida bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga qaratilgan bo'lib, ta'lim jarayonining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Ta'lim natijasi sifatida o'quvchilarning bilimlari to'laligi, chuqurliligi, tizimliligi, anglanganligi, mustahkamligi hamda amaliy ahamiyatga ega bo'lishi muhim sanaladi. Ushbu ko'rsatkichlar ta'lim jarayonining metodik jihatdan to'g'ri va samarali tashkil etilganligini ifodalaydi. Shuningdek, ta'lim jarayonida o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan nazariy bilimlar asosida amaliy ko'nikma va malakalarning shakllanishi alohida ahamiyat kasb etadi. Ko'nikma shaxsning muayyan harakat yoki faoliyatga ongli ravishda bajarish qobiliyati bo'lsa, malaka esa bu harakat yoki faoliyatni avtomatlashtirilgan, tez va aniq bajarish darajasiga yetgan shaklidir. Umumiy ko'nikma va malakalarga og'zaki va yozma nutqni egallash, axborot manbalaridan samarali foydalanish, o'qish texnikasi, ilmiy va o'quv manbalari bilan ishlash, referat va ijodiy ishlar yozish mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etish kabi muhim faoliyat turi kiradi ta'limning rivojlantiruvchi funksiyasi ta'lim jarayonida bilimlarni o'zlashtirish bilan bir qatorda o'quvchining shaxs sifatida rivojlanishini ham ta'minlashni anglatadi rivojlanish jarayoni bir nechta yo'nalishlarga namoyon bo'ladi nutqning rivojlanishi tafakkurning shakllanishi sensor va harakatlanish sohalarining takomillashuvi emotsional irodaviy hamda ehtiyoj sababli sohalarning rivoji to'g'ri tashkil etilgan ta'lim har doim shaxs rivojiga xizmat qiladi biroq o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi shaxsiy maqsadga yo'naltirilgan va rivojlantirishga qaratilgan o'zaro munosabatlar rivojlantiruvchi funksiyaning yanada samarali amalga oshishiga zamin yaratadi ta'limning o'quvchi shaxsni rivojlantirishga yo'naltirilganligi rivojlantiruvchi ta'lim tushunchasi orqali ifodalanadi yigirmanchi asrning oltmishinchi yillaridan boshlab rivojlantiruvchi ta'limni tashkil etishga doir turli pedagogik yondashuvlar va konsepsiyalar shakllandi Ushbu yondashuvlar ta'lim jarayonini faqat bilim berish bilan cheklab qo'ymasdan, balki o'quvchini har tomonlama rivojlantirishga yo'naltirish zarurligini asoslab berdi. Bunda eng avvalo o'quvchilarning aqliy rivojlanishi, tafakkur jarayonlari, aqliy faoliyat usullari, tahlil qilish, taqqoslash, tasniflash, kuzatish, xulosa chiqarish obyektlarni muhim belgilaridan ajrata bilish, faoliyatning maqsad va usullarini aniqlash hamda natijalarni baholay olish malakalarini shakllantirish muhim hisoblanadi. Demak, ta'lim jarayoni o'quvchini faqat bilim bilan qurollantirish emas, balki uni mustaqil fikrlovchi va faol shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qilishi lozim. Ta'lim jarayoni, shuningdek, tarbiyalovchi xususiyatga ham ega. Ta'lim va tarbiya o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik obyektiv va qonuniy hisoblanadi, biroq shaxsni ta'lim jarayonida tarbiyalash tashqi omillar oila muhiti, ijtimoiy muhit, ommaviy axborot vositalari va boshqa omillarning ta'siri sababli murakkab kechishi mumkin. Shunga qaramay, o'qituvchining maqsadli pedagogik faoliyati ta'lim mazmunining tarbiyaviy yo'nalganligi va dars jarayonida yaratilgan ijobiy muhit orqali o'quvchining shaxsiy sifatlarini shakllantirish va rivojlantirish mumkin ta'lim jarayoni o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi uzviy muloqotga asoslangan murakkab pedagogik faoliyatdir ushbu jarayonda o'qituvchi o'quv materiallarini mazmunini tushuntiradi savol va topshiriqlar beradi o'quvchilar faoliyatini nazorat qiladi yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklarni aniqlab ularni bartaraf etish yo'llarini ko'rsatadi shuningdek o'quvchilarning qanday ishlashi lozimligini namoyish etib ularning bilish faoliyatiga yo'naltiruvchi rahbar vazifasini bajaradi har qanday ta'lim jarayoni o'qituvchi va o'quvchining o'zaro faoliyati ya'ni o'rgatish va o'rganishga qaratilgan bevosita hamkorlikni ifodalaydi bu jarayonda muloqot muhim o'rin tutadi muloqot tushunchasi taslim tushunchasiga nisbatan kengroq mazmunga ega bo'lib u shaxslararo o'zaro ta'sir va axborot almashinuvini qamrab oladi ta'lim o'quvchilarga nazariy bilimlar berish orqali ularni bilim qobiliyatlarini rivojlantirish amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirish hamda dunyoqarashini boyitishga yo'naltirilgan jarayondir shu bilan birga ta'lim va tarbiya jarayoni aynan bir xil tushunchalar emas ta'lim jarayoni yaxlit pedagogik hodisa bo'lib u ta'lim tizimining muayyan holatini o'zgartirishga xizmat qiladi ta'lim jarayoni yaxlit tizim sifatida o'zaro bog'liq elementlardan tashkil topadi Ushbu tizimga ta'lim maqsadi, o'quv axboroti, o'qituvchi va o'quvchining ta'limiy faoliyati, ta'lim shakllari, pedagogik muloqot vositalari hamda ta'lim jarayonini boshqarish usullari kiradi. Mazkur elementlarning o'zaro birligi va uyg'unligi ta'lim jarayonining samaradorligini belgilaydi. Ta'lim jarayonining asosini o'qituvchi va o'quvchilarning ta'limiy faoliyati tashkil etadi. Didaktikada ta'lim jarayonining 3 ta asosiy funksiyasini ajratib ko'rsatilgan ta'lim berish rivojlantirish va tarbiyalash o'quvchining o'zi tanlagan kasbni puxta egallashini kelajakda raqobatbardosh mutaxassis va jamiyatda obro'li shaxs bo'lishini anglash ham motiv hosil qilishning samarali usullaridan biridir shuningdek ta'limning maqsadi aniq real va diagnostik bo'lishi motivatsiya jarayonida muhim omildir agar o'qitish va bilim egallash maqsadi mavhum yoki noaniq bo'lsa o'quvchi o'qishga qiziqmaydi va motivatsiya pasayadi shu bois har bir darsda maqsadlar aniq belgilanishi va o'quvchilarga tushuntirilishi shart